Die Heere het hier die nasies met ris gelaat om die Israëlieten met hulle op die proef te stel, die Israëlieten wat nie ondervinding gehad het van al die oorloge teen die Kanaaniete nie. Die Heere wil hier die Israëlieten leer hoe om oorlog te maak, hulle wat dit nie voorheen ondervind het nie. Die volgende nasies is met ris gelaat, die Filisteine met hulle vijf leiers, al die Kanaaniete, die mensen van Sidon en die Jewite wat Libanonberg bewoon het, van Baal Hermonberg af tot bij Lebohamat. Hulle is met rust geloot om Israël met hulle te toets, om te zien of die Israëlieten gehoorzaam zou so wees aan die geboeien van die Heere, die geboeien wat hulle voorvaders dier Mooses beveel het. Die Israëlieten het toegewoon tussen die Kanaanieten, Jetite, Amorite, Veresite, Jebite en Jebesite. Die Israëlieten het met die dochters van hierdie nasies getrou en hulle dochters met hierdie nasies se seens laat trou. Die Israëlieten het hierdie nasies se goede gedien. Die Israëlieten het gedoen wat verkeerd is in die oe van die Heere. Hulle het die Heere hulle God vergeet in die baals en die gewijde pale gedien. Toe het die Heere kwaad geword vir die Israëlieten. Hy het hulle oorgegee in die maag van koning Kisane Sotayim van Mesopotamie en hulle was acht jaar sy onderdane. Toe het die Israëlieten tot die Heere geroep, en hy het vir hulle een redder na voor hulle laat kom wat hulle gereed het. Hy was Ootneel sien van Kenas, een jonger broer van Kaleb. Die geest van die Heere was op hom en hy het oor Israël geregeer. Ootneel het oorlog gemaakt tegen koning Kesan Rosatayim van Mesopotamie, en die Heere het hom oorgegee in die mag van Ootneel. Hij het vir Kesan Rosatayim verslaan. Daarna was daar 40 jaar lang vrede in die land, en toe is Ootneel sien van Kenas dood. Die Israëlieten het weer gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere en hy het koning Eglon van Moab mag oor hulle laat kry omdat hulle gedoen het wat verkeerd is in die oor van die Heere. Eglon het die Ammoniete en ook vir Amalek by hom laat aansluit, en hulle het die Israëlieten gaan verslaan in die Palmstad verover. Die Israëlieten was 18 jaar lang die onderdane van koning Eglon van Moab. Toe het hulle tot die Heere geroep om hulp, en hy het een redder vir hulle na voor laat kom, en het sien van Gera, een Benjaminiet. Hy het was links, en die Israëlieten het om met die belasting gestuur na koning Eglon van Moab toe. Hy het het vir hom een swaard gemaakt, een halve meter lang en aan albei kante gesluit. Hy het het aan sy rechterkant onder sy kleren vastgemaakt. Hij het die belasting oorhandig aan koning Eglon van Moab, een baie vet man. Nadat hij het die belasting oorhandig het, het die koning die mensen wat dit gebring het, laat vertrek, maar hy het het by die beelde nabij Gilgal omgedraai en vir die koning kom sê, Koning Eglon, ik het een geheime boodschap om vir u te gee. Toe sê die koning, laat ons alleen, en al sy ambtenare het van hom af weggegaan, Jerod het nader gekom na die koning toe waar hy gesit het in sy koelboevertrek wat net vir hom bedoel was, en vir hom gesê, ek het een boodskap van God vir u. Hy het toe opgestaan van sy troon af, en Jerod het sy swaard van sy rechterreep af met sy linkerhand gegryp en vir Eglon in sy maag gesteek. Die hef het saam met die lem in sy maag ingegaan en die vet het oor die swaard gepeel, zodat so Jerod dit niet kon uittrek nie. Hij het toe dier een geheime uitgang en dier die voorportaal uitgegaan nadat hij die dier van die boe vertrek toegetrek en gesluit het. Nadat hij uit is, het Eglonse ambtenare gekom en toe hulle sien dat die dieren van die boe vertrek gegrendel is, het hulle gedink die koning is zeker bezig om om te ontlast daar in die koel vertrek. Hulle het tot vervelens toegewag, maar die koning het niet die dieren van sy boe vertrek opgemaak nie en toe hulle een sleetel vat en oopsluit, de hulle koning daar dood op die vloer. En omdat hulle so lang gewaag het, kon Elit ontsnap. Hij het by die beelde voorbij gegaan en na Sera toegevlug. Toe hy daar kom, het hy die ransoering op die Efraansberge laat blaas. Die Israëlite het vandaar af na hom toegekom. Hy het hulle leier geword en vir hulle gesê, Kom saam met mij, want die Heere gee jylle vijande, die Moabite, en jylle mag hoor. Hulle is toe saam met hom en hulle het die Jordaanrewe na Moab toe beset en niemand daar laat deurgaan nie. By daardie geleentheid het hulle die Moabite verslaan, omtrent 10.000 man, allemaal sterk en goeie soldaten. Niemand het ontsnap nie, Moab is daardie dag dier Israel onderwerp, en daar was 80 jaar lang vrede in die land. Na hy het het Samgar sien van Anak opgetree, hy het 600 Filisteine doodgeslaan met de stok en so vir Israel gereed.